¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Bailando ella te hipnotiza, rompe tu camisa, camisa, camisa. Bombe, bombela, mela, Esa nena quiere que la besen por el pelo. Demonio en mujer. Dejándole saber canción por canción que somos mejores que todos ustedes. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Los musicólogos, los musicólogos, los musicólogos. Dominando todo tipo de estilos.